Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. 12-chi dars. 12-chi darsimizning asosiy mavzusi jamlar haqida bo'lib o'tadi inshaalloh. Jamlar haqida. Jamlar 3 navga bo'linadi. Jam muzakkar solim birinchisi, ikkinchisi jam muannas solim, uchinchisi jami kasra. Jam muzakkar solim u mufradiga vov va nun yoki yo va nun qo'shilib yasaladi muslimun bo'lsa muslimuna muslimina solihun bo'lsa solihuna solihina oxiriga vov nun raf holatida nasb va jar holatida yo va nun qo'shiladi jammona solim uning mufradini oxiriga alif va to qo'shiladi jammona solim yasaymiz desak ikkinchi jam misol muslimatun bo'lsa jam muannas solim qilamiz desak muslimatun qilamiz solihatun bo'lsa jam muannas solimga solihatun qilib alif va to qo'shamiz oxiriga jam muannasga aylanib qoladi jam muannas solimga jamlanganda uning oxirida muannas alomati bo'lgan to bo'lsa ushbu to tushirib jamlanadi jom muannas solim qilmoqchimiz misol fotimatu fotimatu oxirida to bor yoki muslimatun shunda Bu to ham turib turmaydi. Buni tushirib yuboramiz. Fotimatunni misol Fotimatotun demaymiz. Fotimotun deymiz. Fotimotun deb toni avvalgi muannas tosini tushirib yuboramiz. Muzakkar ismning oxirida muannas alomati bo'lgan to bo'lsa-chi, u jam muzakkar solimga jamlanmaydi. Misol Hamzatun. Hamza erkakning ismi, lekin oxirga t qo'shilib qoldi. Toyim davora. bunday o'rinda hamzatuna demaymiz yoki hamzuna demaymiz bu jam muzakkar solimga jamlanmaydi balki jam muannas solimga jamlanib ketaveradi bu agar oxirida mana shunday to bo'lmasa muzakkar ismlarda ularni ham jam muzakkar solimga jamlasak bo'ladi misol muhammadun oxirida t yo'q muhammaduna desak bo'ladi ahmadu ahmaduna desak bo'ladi. demak üçüncü camımız, birinci cam muzakkar solim ikkinchisi cam muannas solim uchinchi jami taksir jami taksir degani kasralik cam. ya'ni sindirilgan cam. mufratini birligini sindirib o'zgartirib cam yasaladi u mufratning ko'rinishini o'zgartirish yo'li bilan yasaladi misol kitabun mana bugungi darsimizda kitabun kutubun qalamun aqlamun ba'zi harflarni o'zgartiryapmiz darsun birligi bo'lsa mufrat bo'lsa durusun qildik tilmizun bo'lsa talomizatun qildik va hokazolar jam tahsillarning vaznlari ko'p bo'lib u bironta qoida ostida jamlanmaydi balki ko'p o'qib o'rganish bilan bilinadi lekin shunga qaramasdan ba'zi ulamolar ularni tagacha vaznini topganlar jam taksirlarning vaznlarini o'n ikkinchi darsimizdan davom etamiz birinchi ma'nosini aytib o'tamiz aynal musallayotu jo namozlar qayerda mana jam muannas solimga jamlandi Musallayotu. aynal misaviku miswaklar qayerda hotil misotira jazorlarni keltir hodil aqloma qalamlarni ol iftahil abvaba eshiklarni och aynal kutubu kitoblar qayerda huna fil xizonati bu yerda shkafda at talamizatu yaqrauna darsa shogirdlar dars o'qiyaptilar Nahnu nal'abu ba'da darsi fi sohati dori. Biz darsdan keyin hovlining sahnasida o'ynaymiz. Il'abu ba'da darsi fi sohati dori. Darsdan keyin hovlining sahnasida o'ynanglar. Ishrabu shoya, choyni ichinglar. Ifhamu darsa, darsni fahmlanglar. Hum yafhamuna darsa, ular darsni fahmlayaptilar. Lima taftahuna al-abwaba? nima uchun eshiklarni ochyapsizlar? Antum tahfazuna darsa. Sizlar darsni yodlayapsizlar. Nahnu nahfazu darsa. Biz darsni yodlayapmiz. Hum yaqrauna kathiran va yanamuna qalilan. Ular ko'p o'qiydilar va kam uxlaydilar. Iqro kathiran. Ko'p o'qi. Nakhruju min al fasli ba'da darsi. Darsdan keyin sinfdan chiqamiz. Hati kutubi kitoblarimni keltir. Kitoblarimni ber. Hafiztu durusi darslarimni yodladim fahimta durusak darslaringni fahmlading lema tadhakun nima uchun kulyapsizlar lema tabkun, nima uchun yig'layapsizlar lema taskutun nima uchun jim turibsizlar iqrou o'qinglar hati zalikal qalama bu qalamni ber ayna tadhabun qayerga boryapsizlar nahnu naqrau katiron biz ko'p o'qiymiz أين المصليات أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود المصليات اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا مؤخر أين المساويك أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود المساويك اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا مؤخر هات المساترة هات اسم في العمر مبني على الكسر بمعنى أعطني فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت المساطرة اسم ظاهر منصوب بالفتة الظاهرة مفعول به خذ الأقلام خذ في العمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الأقلام اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به افتح الأبواب افتح في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الأبواب منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به أين الكتب أين مزهوزي hozir yuqorida خبر مقدم الكتب al مؤخر هنا في huna هنا اسم huna مبني على السكون ya'ni ism ishora lil makanil qorib deyiladi yaqinga chaqirilyapti mabnun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi mutaliqun bi khabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun lil mubtada al muakhari taqdiruhu al kutubu demak ushbu hunanimizniki hazf bo'lgan xabarga mutaalliq bo'ldi u mavjudun edi mavjudunimiz ham al kutubu degan hasb bo'lgan mubtadoga xabar edi ya'ni al kutubu mavjudun huna bo'lgan في الخزانة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخزانة مجر بالكسرة الظاهرة متعلقه بخبر محذوف تقديره موجود التلامذة يقرؤون الدرس التلامذة اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا يقرؤون الدرس جملة فعلية خبره demak yaqrauna darsa bu yerda jam keldi yaqraunada fe'lu مضارع marfu'un bi subuti nun deymiz fe'l muzori bo'ldi marfu bo'ldi bi subuti nun nunni sobit turishi bilan yaqrounada nun turibdi lannahu minal af'alil xamsa chunki nunni hazb bo'lmasligi nunni sobit turishligi afol xamsadandir bular raf o'rinda nun sobit turadi nasb va jazm o'rinlarida nun hazb bo'ladi demak bu yerda raf bo'lib keldi alvovu yaqrounadagi vov damirun muttasilun mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun demak yaqrounadagi vov foil bo'ladi addarsa mansubun bil fatati zohirati mafulun bih. nahnu nalabu ba'da darsi fi sahati dari nahnu yana biroz nahnuga ham ozroq o'zgarishlar bor nahnu damirun barizun munfasilun mabniyun ala dammi zammaga mabni bo'ldi fi mahalli rafin raf o'rinda bo'ldi li jam'il mutakallim mutakallimning jam bo'ldi مبتدا مبتدا بولد نلعب بعد الدرس جملة جملة فعلية خبره بولد نلعب في المداري مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره نحن يعود على نحن نحن دي فاعل نحن يقيت على مبتدا بعد ظرف بولد بعد هم بعد ظرف زمان دستن كين وقت نبلدر يبت ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة fatha bilan nasb bo'lib turibdi maf'ulun fi maf'ulun fih bu mudofun ad-dars bilan mudof bo'ldi mutaalliquhu bi nal'abu uning mutaalliqi nal'abuga bo'ldi ad-darsi mudofun ilayh majrurun bil kasati zohira fi harf jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab sahati ad-dari sahati majrur علامة جره الكسر ظاهرة متعلقه بنلعب بنها متعلق نلعبه صحتي مضاف الداري مضاف إليه مجرور بالكسة الظاهرة العبو بعد الدرس في صحة الداري العبو دهم براس أيت وتامس دمك إلعبوا فعل أمر مبني على حذف النون نون حذف بولجانيجا مبني قلند الواو العبو داك واو مزنوزة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل دمك إلعبوا نفايل واو بولدن بعد الداس دهم بعد ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول فيه متعلقه بالعب الدرس مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب صحة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة متعلقه بالعب صحة مضاف الدار مضافا إليه الضارب مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة اشربوا الشاي اشربوا هم yuqoridagi ilabu kabi fe'li amr mabniun ala hazfi nun al vavu damir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ash-shaya mansubun bil fathati zahirati maf'ulun bih ifhamu darsa bu ham xuddi shunday ifhamu fe'li amr mabniun ala hazfi nun al vavu ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الدرس اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به هم يفهمون الدرس هم demak humda ham nahnu kabi ozroq o'zgarishlar bor hum damirun borizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in li jamil muzakkaril g'oibi deymiz chunki g'oyibda bu li jamil muzakkaril g'oibi mubtadaun يفهمون الدرس جملة فعلية خبره يفهمون في المضارع مرفوع بثبوت النون نون turibdi buyurdi لأنه من الأفعال الخمسة چونك بهم أفعال خمسة دن. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الدرس اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به لما تفتحون لي حرف جار مبني على السكون لا محل له من الإعراب mo ism istifom majrurun mabniun alal fathi fathaga mabni bo'lib qoldi huzifatil alifu alifa hazf qilindi litsolihi bi harfil jarri harf jar bilan bog'lanib qolganligi uchun li harfi bilan bog'langanligi uchun madagi alif hazf qilindi jor va majrur mutaalliquhu bi taftahun jor majrur bo'lib mutaalliqi taftahunga bo'ldi taftahuna fil mudori marfuun bi subuti nun nun turishlik bilan marfu bo'ldi bu ham لأنه من الأفعال الخمسة بهم أفعال خمسة دان الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تفتحون هنا فاعل واو الأبواب اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به أنتم تحفظون الدرس ديمك نحن هم أنتم تاجي أنتم أنتم هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون أنتم دب م سكون bo'lib turibdi fi mahalli raf'in raf o'rinda turibdi li jam'il muzakkaril muxotab bo'lyapti yuqorida hum kalimamiz li jam'il muzakkaril g'oibi edi bu esa antum li jam'il muzakkaril muxotab muxotabda turibdi bu mubtadaun tahfazuna darsa jumlatun fe'liyatun xabaruhu tahfazuna fe'li mudori marfuun bi subuti Li annahu min al-af'al khamsa al-wawu damirun muttasilun mabnun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun tahfazunan fa'ili vav bo'ladi ad-darsa maf'ulun bi nahnu nahfazu darsa nahnu ham yuqorida biz aytgandek damirun barizun munfasilun mabniun ala damma zammaga mabni fi mahalli raf'in li jam'il mutakallim mutakallimning jami bu muzakkarda ham muannasda ham bir xil ishlatilgani uchun li jam'il muzakkaril mutakallim yoki li jam'il muannas mutakallim deyilmaydi mutloq aytiladi li jam'il متكلم deyilalım. مبتدأ نحفظ الدرس جملة فعلة خبره نحفظ في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن يعود على نحن نحن يقع على أي نحن الدرس مفعول به هم يقرؤون كثيرا وينامون قليلا هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون هم ده م سكون تربت في محل رفع لجمع المذكر الغائب g'oyibniki bo'ldi bu mubtadaun yaqrauna jumlasi jumlatun fe'liyatun xabaruhu yaqrauna fe'li mudori marfuun bi subuti nun nun turibdi liannahu min al afal khamsa al vavu damir muttasil yaqraunadagi vovimiz damir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun yaqraunani foili bu kasiran ismun zohirun mansubun bil fatati zohira mansub bo'ldi ochiq fatha bilan turibdi sifatun bu sifat bo'ldi limafulil mutlaqil mahzufi taqdiruhu qiroatan hazf bo'lgan maful mutlaqqa sifat bo'ldi u qiroatan edi ya'ni qanday biz qiroatanni olamiz desak mana shu qaraani mastarini olamiz qiroatan yoki qur'anan ikkita mastar bor qaraaniki qiroatan desak ham bo'ladi qur'anan desak ham bo'ladi mana shuni mastarini olib kasironni o'shinga sifat qilamiz وحرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ينامون قليلا معطوف هم يقرؤون كثيرا معطوف عليه demak yanamuna ham fe'l mudori marfuun bi subut nuni li'annahu min al-af'al khamsa al-wawu damir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun bo'ldi yanamuna qalilan ham xuddi shunday ismun zohirun mansubun bil fathati zohirati sifatun li maf'ulil mutlaq al-mahzufi taqdiruhu nawman yanomunaydagi nomani fe'ldan mastarni olib qo'yamiz navman bo'ladi iqro kasiran. iqro fe'l amr mabni ala sukun fa'iluhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta Kasiran ham xuddi shunday qiroatan kasiran bo'lgan ya'ni ismi zohiru mansubun bil fatati zohirati sifatun limafulil mutlaqil mahzufi hazf qilingan maful mutlaqa sifat bo'ldi taqdiruhu qiroatan bo'lgan ya'ni iqro qiroatan kasiran bo'lgan نخرج من الفصل بعد الدرس نخرج في المضارع مرفوع بضم ظاهرة ظاهرة على آخره فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن من الفصل ده مين حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الفصل مجرور على جره الكسرة ظاهرة متعلقه بنخرج بعد الدرس بعد الدرس ده bu ham ba'da kalimamiz zarfimiz zamonni bildirdi بعد zarfu زمان منصوب bil الظاهره mudofun maf'ulun fi mutaalliqun bi nakhruju. Ad-darsi mudofun ilay majrurun bil kasati zohira. Bu yerda yana bir jor majrurlarni yoki shib jumlalarni fe'lga mutaalliqlik haqida ba'zi bir yoritishlarni yaxshi bir ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Hozir bu yerda ba'da darsini qo'shimchaligi qanday-yu qo'shilmaganda qanday bo'lardi? Qo'shsa qanday bo'ladi? Aytmasdan nahruju minal fasl desak qanday bo'lardi? mana bu yerdagi ba'zi bir mohiyatlarni aytib o'tamiz shibi jumlaning mutallig'i haqida bu bular ba'da darsilar zarflar jor majrurlar biz yuqorida aytgan edik shibi jumla bo'ladi deb zarf va jor majrurlar fe'lning ma'nosini kamchiligini to'ldiradi mana shu yerda fe'lda nahruju minal fasli deganda ba'da darsi desak fe'ldagi kam bo'lib qolgan noqis bo'lgan ma'noni to'ldirib bizga kengroq tushuncha beradi minal fasli desak yana ham kengroq tushuncha beradi Nahruj deb qo'ysak bir ma'no qoyim bo'lishi mumkin lekin minal fasli desak sinfdan chiqdi degandan keyin biz bir narsaga ega bo'lamiz ma'noga Ba'da darsi darsdan keyin chiqdi desa yana mana shu chiqdi degan kalimani biz yana ham to'ldiribroq aytamiz shuning uchun bunda juda katta mohiyatlar bor chunki fe'l biron hodisaga dalolat qiladi qandaydir hodisasi bo'lishi kerak fe'ldan fe'l biron zamon yoki makonda paydo bo'ladi fe'lni paydo bo'lishligi yo zakonga yo makonga o'zi taliq topadi. Misol Zaydun fahimat darsa desak, Zayd darsni fahmladi dedik. Bu jumla o'zidan bir ma'no anglatyapti. Va biz shu jumlaga, shu ma'noga cheklansak ham bo'ladi. Zaydun fahimat darsa desak ham bo'ladi. Lekin unga amami muallimihi ni qo'ysak, Zayd darsni fahmladi, muallimining oldida degan gapni qo'shsak, zarf fe'l ma'nosiga yangi ma'no qo'shadi. zayd tushungan edi lekin qayerda tushunganligiga yangi bir ma'no berib fe'lni takomillashtiryapti ya'ni fe'lning ma'nosi zarf qaytlagan muayyan makonda sodir bo'lganligini anglatyapti qayerda desa muallimning oldida deb bir makonni anglatyapti shuningdek yana safar zaydun desak misol zayd safar qildi desak bu ham bir ma'noni anglatadi shunga cheklasak ham bo'ldi zayd safar qilibdida deymiz yavmal jumati desakchi juma kunida safar qildi deb yamal jumani qo'shsak fe'lning ma'nosiga yangi bir qo'shimcha ma'no qo'shyapmiz va fe'lni qaysi zamonda safar qilganligini qaytlab bildirib qo'yapmiz ma'no to'lalashyapti mana shu bilan jar harflari ham xuddi shu ma'noni bildiradi misol safar tu desak safar qildim mutlaq safarni bildiraveradi minal qohirati desak qohiradan safar qilib ketdim desak demak minal qohirati qo'shishlik bilan fe'lga yangi bir ma'noni dalolat qilyapti. Mana shu yangi bir ma'noni yana biz bir qaysidir makondan safar qilganini bildirgan vaqtida yana bir ma'no qo'shsakda Minal Qohiratiga ilal Iskandariya deb qo'ysak, Qohiradan Iskandargacha safar qildim desak. Demak, Iskandariyani ziyoda qilgan vaqtimizda fe'l ma'nosiga yana yangi tushuncha hosil qilamiz. Demak, fe'l yana to'lalashdi. U bajarilgan ishning eng nihoyasi qayerda ekanligini ham bilamiz. Shibi jumla o'zicha mustaqil ma'nolik jumla bo'la olmay, u fe'l va uning ma'nosiga bog'lanishga muhtoj bo'lgani kabi biz yuqorida aytgan edik, o'zicha bir ma'noga mustaqil ega bo'lmasdan fe'lni yoki uning ma'nosiga bog'lanadi degandik. Xuddi shunday bo'lgan kabi fe'l ham o'zining noqisligini shibi jumla bilan to'ldirib oladi. Demak, shibi jumlani ham fe'lga bog'lanishida martabasi, foydasi juda katta bo'ladi. darsimizni davom ettiramiz hati kutubi hati ismi fil amr mabnun al kasri ma'na atini fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta kutubi ismun zohirun majrurun lafzdan mansubun mahallan bu maf'ulun bih bo'lganligi uchun mahalda nasb bo'ladi maf'ullar nasb bo'ladi mudofun maf'ulun bih al yaw damirun muttasilun mabdun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh Hafiztu durusi. Hafiz fil mudori mabnun ala sukun lit solih bitoil foilil mutakallim. Mutakallim tos qo'shib qoldi. Tudagi to domir muttasilun mabnun ala dammi fa'ilun. Hafiztuga fa'il bo'ladi. Durusi ismun zohirun majrurun lafzan mansubun mahallan. Bu ham maf'ulun bih bo'lgani uchun mahalda mansub bo'ldi. Mudofun maf'ulun bih. Al-yaw damir muttasilun mabnun ala sukunu fi mahalli jarrin mudofun ilayh. Fahimta durusaka. Fahim fil mudori mabnun ala sukun litsolih bitoil foilil muxotab. Bu yerda fahimtadagi muxotab foili qo'shilib qoldi. At-to'u ta'dagi to domir muttasil mabnun ala fathi foilun lahu yoki foiluhu. Fahimga foil bo'ldi. Durusaka durusa ism zohirun mansubun bil fathati zohirati mudofun maf'ulun bih. Al-kafu domir muttasilun mabnun ala fathi fi mahalli jarrin mudofun ilayh. Mana bu yerda kofimiz fi mahal minal irobdan mahal bo'lyapti bu yerda. Kofi xitob la mahalla lahu minal irob emas bu yerda. Ma'no bor bo'lgani uchun sening dastaring bo'lgani uchun bu yerda irobdan mahalli bor. Lima tadhakun. Li harfi jar mabni ala sukun la mahalla lahu minal irob. Ma ism istifhom majrurun mabni ala fathi huzifatil alifu litisolihi bi harfil jarri. جار مجرور متعلقه بتضحكون بن متعلقه تضحكون يقول هذا تضحكون في المضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل جر فاعل لما تبكون لي حرف جر لا محل له من الإيراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لتصالح بحرف الجار حرف جر قش القلب جار مجرور متعلقه بتبكون تكون في المضارع مرفوع بثبوت نوني لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لما تسكتون لي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لاتصاله بحرف الجر متعلقه بتسكتون تسكتون هم ثبوت نون بلا مرفوع بولد وواو ise فاعل بولد اقرأ في الأمر مبني على حذف النون biz yuqorida aytgandik nun hazb bo'lganiga mabni qilindi al vovu damiru muttasilun mabnin ala sukun fi mahalli rafin foilun hati zalkal qalama hati ismu fe'l amr mabnin ala kasri bi ma'na atini foiluhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta zalikadagi yana za ism ishora huzifatil alfu li dukhuli lomil bodi yuqrov fil lafzi lafzda o'qiladi yasqutu fil xatti xatta tushib qoldiriladi mabniyun ala sukun sukunga mabnidir fi mahalli nasbin maf'ulun bih bo'lyapti mubdal minhu lom likadagi lom lomi tabiid allom lomul bod deyiladi yoki lom tabiid deyiladi lomul bod mabnun ala kasri la mahalla lahu min al irob al kofu koful xitob mabnun al fathi la mahalla lahu min al irob al qalama ismi zohir mansubun bil fath zohirati al badal zalikadagi zadan badal ayna tatabun ayna ism istifom fe'llarni oldiga kelganda mutaliqi mana shu fe'lni o'ziga bo'lardi mutaliquhu lil fe'lil ati tazhabun tazhabun bu ham subutunun bilan marfu bo'ldi ya'ni fe'l mudori marfuun bi subuti nun ila min al afal khamsa al vav esa vavi foili bo'ldi نحن نقرأ كثيرا نحن ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل رفع لجمع المتكلم مبتدا نقرأ كثيرا جملة فعلية خبره demak kasiron bu yerda ham qiroatan kasiron bo'lgan qiroatan hazb bo'lgan maful mutlaqga sifat bo'ldi shuning uchun naqro fil mudori marfun bi dammati zohirati ala oxirihi fa'luhu damirun musarrif fihi wujuban taqdiruhu nahnu ya'udu ala nahnu Kasiron ismun zohirun mansubun bil fathati zohirati sifatun li maf'ulil mutlaqil mahzufi taqdiruhu qiraatan. Biz shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni 13-darsdan davom ettiramiz. Va sallallohu alayhi xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.